Նախորվանորությունների մասին համառոտ։ Ստեփանակերտում կայացել է մայր տաճարի խաչերի եւ զանգերի ոցման հանդիսավոր արարողություն։ Արցախի նախագահը հանդիպել է Ամերիկայի հայտատի հանձնախմբի ատենապետի հետ։ Արցախի խորհրդարանի նախագահն ընդունել է առաջնորդության դպրոց հիմնադրամի պատվիրակությանը։ Այսօր տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ ԵՀԿ մշտական ներկայացուցիչները տարածաշրջան կատարած IT արդյունքների վերաբերյալ հայտարարություն են հրապարակել։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է մի շարք օրենքներ Արևտրարդյունաբերական պալատի մասին օրենքը, գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ պետական турքի մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքները։ Երեք տեղի է ունեցել Ստեփանակերտում կառուցվող Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր տաճարի խաչերի եւ զանգերի ոցման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկայ էին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ ու քաղաքացիներ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ստեփանակերտի մարտաճարի կառուցման ամեն մի քայլին ուշադրությամբ հետևել է հավատացյալ ժողովուրդը։ Երեկվա իրադարձությունն էլ հավաքել համախմբել են նրանց։ Ճիշտ ասած, երբ դրվում էր եկեղեցու հիմքը, այդ արարողության ես մասնակից էի եւ այսօր մեծ ուրախություն եմ ապրում, երբ խաչն է դրվում գմբեթին, թող այս խաչի հովանը լինի ամեն մի Արցախցու, ամեն մի Ստեփանակերտցու համար եւ մենք էլ կարողանանք խաչի խորհուրդը հասկանալ, խաչվել մեղքի աշխարհի անձի հանդեպ եւ ապրել Քրիստոսի համար, ապրել սիրով։ Հայ Արաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ եկեղեցու շինարարության համար օգտագործվել է անի տուֆը, խաչերը, զանգերն ու մոմակալները, ինչպես եւ եկեղեցու կառուցման ամբողջ բյուջեն նվիրատվություն է։ Մենք օծեցինք երկու խաչերը, որը մեզ նվիրել է Սերժ Սաքսյանը, օծեցինք երեք զանգերը եկեղեցու որ մեզ նվեր է տվել Խաչմաչ գյուղի կամ ինչպես ասում են Դուբայի Կարապետյան Սեյրանը, նաև 9 մոմակալները եկեղեց հորտնեցին, որը մեր Կարեն Սարգսյանն է նվիրել մեզ։ Խաչի զետեղումը դա եկեղեցու թագ ու փսակն է, որ դնում ենք եկեղեցու վրա, դա մեր ամենակարևոր մեծագույն խորհրդանիշն է, խաչը մեր զենքն է, դա տերունական նշանն է, որի միջով մենք Քրիստոս ենք տեսնում, որը դևերին, չարերին հալածում է, մեզ էլ օրհնում է, մեզ էլ պաշտպանում է։ Նա շնորհակալություն հայտնեց Ստեփանակերտի մայր տաճարի կառուցմանն իրենց լուման ներդրած բոլոր մարդկանց նշելով, որ հանրապետությունում վերջերս եկեղեցաշինությունը մեծ թափ է ստացել։ Այժմ Արցախում գործում է 87 եկեղեցի, շուտով նրանց թիվը կավելանա։ Մի 10 սատիկ եղծի վրա վրա պետք կարողանանք օծենք այս մոտակա ամիսներին։ Սա մեր նորանոր հոգևոր բարձունքներ գրավելն է, մեր նոր հոգևոր ամրոցներն են։ Ինչպես պաշտպանության բանակներ դիրքերը ամրացնում։ Մենք էլ նույնպես պարտավոր ենք, մենք էլ ամրացներ տարածել, որտեղ համեն մի եկեցի շուրջ իր տարածքն է օրտում եւ պահպանում։ Դա խիստ կարեւոր է մեզ համար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Ռաֆի Համբարյանին։ Հանդիպմանը, որի մասնակցում էր Հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, քննարկվել են արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը Արցախ-Սփյուռք կապերին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է հայ դատի դերակատարությունը համազգային խնդիրների լուծման գործում երախտագիտություն հայտնելով Արցախի մշտապես սատարելու համար։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ռաֆի Համբարյանն ասել է, որ երկրամասն ժամանել Արցախը զարգացնելու հատուկ ծրագրով մասնավոր պայմաններով ադիգագնենք կոնգրեսին հետ, թե մեր աշխատանքը սպիտակտանին հետ, թե մեր աշխատանքը սենատին հետ, թե մեր աշխատանքը կոնգրեսին հետ։ Եթե այդ հարցը ագանա զերճման հաները, կդինեն, որ կստանդարի եղած է, եթե այդ կորձը Baroness Cox ինվալիդ անձերը օգնել, ադիգա Royce Angle հարցով է ամենեն կարևոր կորձը, մեր ամենեն սուրբ կորձը, աշխատանքը, որ Արցախը զորացնել մենք Հայաստանի եւ Արցախի երկրորդ բանակն ենք եւ գաշխատենք որբեսի ցիգուն կանգնենք Արցախի ժողովրդին հետ սո ադ ազերիները որ գուզեն ադ օկնությունը գեցնել որ ամերիկայեն գուկա հադիկա չբրիլա մենք պիտի շարունակենք ադ կորզը եւ անոնք որ գուզեն գեցնել սենք ադ նահանգները որ California Massachusetts Rhode Island որ ճանաչեր են Արցախին ազատությունը մենք պիտի շարունակենք ադ կորզը եւ ադ նահանգները ադ թիվը Արցախին ազատությունը ճանաչեր են պիտի մեծնա եւ պիտի մեծ կհայտնա եւ մեր կորձը պիտի շատանա, որովհետեւ մենք հույսով կաշխատենք։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյան այսօր ընդունել առաջնորդության դպրոց հիմնադրամի մի խումբ ուսանողների հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սամվել Մովսիսյանի գլխավորությամբ։ Խորհրդարանի ղեկավարը կարևորել է ապագա առաջնորդների այցելություններն ու հանդիպումները Ստեփանակերտում ու շրջաներում, ովքեր հետագայում համալրելու են պետական կառավարման համակարգը եւ իրենց աշխատանքում ինչ որ չափով առնչվելու են Արցախին։ Աշոտ Ղուլյանը ներկայացրել է հանրապետությունում ներքաղաքական վերջին զարգացումներն ու կառավարման համակարգի բարեփոխման գործընթացը, անդրադարձել զարգացման հերանեկարներին։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Սամվել Մովսյանը նշել է, որ դպրոցի կողմից կարևորվում է համագործակցությունը Արց Արցախի, մասնավորապես կրթական հաստատությունների հետ։ Այսօր տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 2017 թվականի մայիսի 20-ին Լիմեստոն համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հայտ է ներկայացրել հանձնաժողով Եղեգնուտ 1 փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա տրամադրելու համար 18 ամիս կառուցման ժամանակահատվածում։ Եղեգնուտ 1 փոքր հեկը նախատեսվում է կառուցել Շահումյանի շրջանի Նորգետաշեն համայնքի տարածքում։ Հանձնաժողովի անդամ Մերի Սահակյանը ներկայացրեց կառուցվող հեկի հիմնական ցուցանիշները։ Դրվածքային հզորությունը 0.72 մեգավատ, Էլեկտրական էներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը 5.692 միլիոն կիլովատ-ժամ, ագրեգատների քանակը 2 հատ։ Ներկայացված հայտը համապատասխանում է հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 53-ն որոշմամբ հաստատված կարգին։ Կատարված ուսումնասիրության արդյունքներից ելնելով հանրային ծառայությունների կարգավորման բաժինը առաջարկեց բավարարել ընկերության հայտը եւ տրամադրել արտադրության լիցենզիա մինչեւ 2019 թվականի դեկտեմբերի 21-ը։ Օրակարգի երկրորդ հարցը նույնպես վերաբերում էր էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա տրամադրելուն։ Հանձնաժողովը բավարարեց նաև Էներգոստար Փակbaşıնի տիրական ընկերության ներկայացրած հայտը։ Մեկը ունի հետևյալ հիմնական ցուցանիշները. դրվածքային հզորությունը 3.654 մեգավատ, էլեկտրական էներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը 26.59 միլիոն կիլովատ ժամ, ագրեգատների քանակը 1 հատ, Ներկայացված հայտը համապատասխանում է հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 53-ն որոշմամբ հաստատված կարգին։ Այսպիսով Հոչանց 3 փոքր հիդրոէլեկտրակայանը կկառուցվի մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ը։ Կարճ դադարից հետո հանձնաժողովը շարունակեց նիստը, նշվեց, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժինը ուսումնասիրությունները իրականացրել կատնամթերքի շրջանառության ոլորտի, այդ թվում կաթի, թթվասերի, կատնաշորի, մածունի եւ պաների ապրանքային շուկաներում։ Այս ոլորտում վերջին անգամ ուսումնասիրություններ իրականացվել են 2012-13 թվականներին։ Ուսումնասիրությունների նպատակն է եղել ողջելու, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել այս ոլորտում 2012-17 թվականների ընթացքում։ Տնտեսական մրցակցության բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանի խոսքով Ուսումնասիրության շրջանակներում կատամոթեկի շրջանության ոլորտի պաստերիզացված կաթված է կատնաշորմածուն եւ բանի ապրանքային շուկաների ապրանքատեսական սահմանը ընդգրկել է արդյունաբերական եղանակով արտադրվող նշված ապրանքների ամբողջ տեսականին, այսինքն հաշվի չի առնվել տնային տնտեսությունների կողմից արտադրող եւ իրացվող ապրանքատեսակները։ Թթվասերի, Կատնաշորի եւ Մածունի ապրանքային շուկաների իրացման ծավալը 12-13 թվականների համեմատությամբ տարբեր շուկաների համար ավելացել է մինչեւ 76.5%-ով։ 12-13 թվականների ուսումնասիրության արդյունքներով թթվասեր, Կատնաշոր, պաստերիզացված կաթ, Մածուն եւ Պանիր ապրանքային շուկաներում գերիշխող դիրք ունեցող Արաշնեկ եւ Արցախ կաթ ընկերությունները պահպանել են նշված դիրքը նաև 2017 թվականի ուսումնասիրության արդյունքներով։ Շուկաներում գործող սուբյեկտների քանակով պայմանավորված կատամեթեքի շրջանության ոլորտի բոլոր ապրանքային շուկաների կենտրոնացվածության աստիճանը բարձր է։ Ուսումնասիրությունների արդյունքներից ելնելով առաջնակ եւ Արցախկան թփակ բաժնետիրական ընկերությունները ճանաչվեցին գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններ, իսկ ահա Պանիրի ապրանքային շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող համարվեց Վիկտորիա Արշ ընկերությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ շրջկենտրոնում մեկնարկել է Դիզակի գույները խորագրով նկարչական երկրորդ միջազգային սիմպոզիումը, որին Արցախից, Հայաստանից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից մասնակցում են 17 նկարիչ։ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանն ասել է, որ դիզակի գույները խորագրով նկարչական երկրորդ միջազգային սիմպոզիումի ծրագիրը ներառում է էտյուդներ Հադրութի շրջանի Արփագետիկ, Պլեթանց, Մելիքաշեն, Ծաղկավանք, Բանաձոր, Խանձաձոր գյուղերից։ Նրա խոսքով սիմպոզիումը նպատակ ունի շրջանը հարստացնել նաեւ մշակութային նոր արժեքներով։ Նկարչական սիմպոզիումի միջոցով կարելի է լուծել երկու կարևոր խնդիր՝ նախ նկարիչներին ծանոթացնել Հադրութի բնաշխարհի գեղեցկության հետ եւ երկրորդ կազմակերպելով զանազամիջոցառումներ շրջանում աշխուժացնել մշակութային կյանքը։ Միջոցառման փակման արարողությունը տեղի է ունենալու հունիսի 29-ին Հադրութի շրջանի տակ պետական պատմամշակութային արգելոցում։ ԵՀԿ-ի 24 մշտական ներկայացուցիչներից կազմված խումբը հունիսի 18-ից 22-ը Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան կատարած IT արդյունքների վերաբերյալ հայտարարություն է հրապարակել։ Երևանում, Թբիլիսիում եւ Բաքվում դեսպաները հանդիպել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների, քաղաքական կուսակցությունների լայն շրջանակ ներկայացնող խորհրդարանականների, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Բանակցությունների ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել անվտանգության խնդիրներին, հակամարտություն իրադարձություններին եւ վերջին քաղաքական իրադարձություններին։ Այցի ընթացքում դեսպան Վերոնիկ Ռոջերլականն ընդգծել է ԵՀԿ-ն ձգտում է ակտիվացնել իր կապերը Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում եւ ազգային ժողովում խորհրդակցությունների ժամանակ զրուցակիցները երախտագիտություն են հայտնել երկար տարիներ ԵՀԿ-ի հետ աշխատանքի եւ համագործակցության շարունակման շահագրգռության համար հանդիպում է անցկացվել նաեւ ԵՀԿ-ի նախագծի շահառուների եւ այն իրականացնող նախկին գործընկերների հետ։ Ես վերադառնում եմ Վիեննա խորապես ներշնչված հարավային Կովկասի 3 երկրների կարևոր ուղևորությամբ։ Մեր նպատակը վստահությունը ամրապնդելն էր եւ ընդգծել ՀԱԿ-ի հետ երկրների փոխգործակցության ակտիվացման մեր ցանկությունը։ Երկրների հետ հարաբերությունները դեռևս ՀԱԿ-ի օրակարգում են եւ մեզ համար շատ կարեւոր է փոխադարձ անվտանգությունը ամրապնդելու համար միմյանց հետ կիսվելը, ասել է ՀԱԿ-ի մշտական խորհրդի նախագահ Ալեքսանդրո Ազոնին։ Thank you Այժմ ձերուն կդրության ենք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանը։ Հունիսի 18-ից 25-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 159 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնույթի 78, տեխնատին բնույթի 5 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 37 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան բացում 4, վերելակի բացում 1, հիվանդի տեղափոխում 1, օցի հայտնաբերման 3 դեպք։ Հունիսի 18-ից 25-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 25 դեպք, որից 22-ը 4 խոտատարածներում։ Գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք։ Հունիսի 21-ին ժամը 23:24-ին Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից ահազանգ է ստացվել Ասկերան-Ստեփանակերտ ճանապարհատվածի 4-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասին։ Նախնական տվյալներով նույն համանքին բնակիչն իր վարած ՎԱԶ 2107 մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց եւ բախվել գազատար խողովակին։ Ասկերանի հրշեջ փրկարար մասի 1 մարտական հաշվարկ մեկնել է դեպքի վայր։ Հրշեջ փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան, փակել գազի բալոնի փականը։ Դուժացներ չկան։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենգզինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 3 դեպք է գրանցվել։ Հունիսի 18-ին Մարտունու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտունու շրջանի Նոր Շեն համայնքի բնակիչը Սարին տակ կոչվող տեղանքում հայտնաբերել է զինամթերք նախնական տվյալներով 1 միավոր հակատանկային ավիառումբ։ Հունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտակերտի շրջանի Գյուլուջա կոչվող տեղանքում հայտնաբերվել է զինամթերք նախնական տվյալներով 1 միավոր գնդիկաբեկորային ավիառումբ։ Հունիսի 22-ին Մարտունու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մուղանլու կոչվող տեղանքում հայտնաբերվել է զինամթերք նախնական տվյալներով 1 միավոր հակատանկային ավիառումբ։ Բոլոր դեպքերում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խումբը հայտնաբերված գտածոները պահեստավորել է հետագա վնասազերծման համար։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 29-ից 34, հարթավայրային շրջաներում մինչև 36 աստիճան տաքություն։